širki i tome slično, vezano za kaburove. Također govorili smo o velikom kufru, naravno veliki izvodi iz islama, pa mi tako posebno izdvojili. Govorili smo o vrstama velikog kufra. E, I to e, prilikom desna kora o ateizmu. Da bi, e, da sada došli do, do vrlo bitne teme i nezaobilazne, a to je da unutar velikog širka i velikog kufra postoji e, takozvani širka mali širk ili, ili širk u dijelu i mali kufr ili, ili kufr u dijelu koji ne izvode iz islama. To je osnovna razlika, karakteristika od velikog kufra i velikog širka. Pa ćemo krenuti u salamu pomoć redom, govorit prvo o malom širku. Znači, to je nastavak teme govora o, govora o akidijskim temama, poglavima, gdje se vraćam na knjigu od šeha Salaha Fevzana sa određenim dacima i, i izlaskom iz teme. Pa samo da podsjetimo, znači kad smo govorili o velikom širku, rekli smo da je veliki širk da njegov karakteristika e, u tome da izvodi iz mileta, iz islama, da onaj ko umri na velikom širku ne pokaje se, da će biti vječno u vatri, E, a od, glavnih, od osnovnih primjera velikog širka, a to je da se uputi, ispolji bilo koji vid i badeta nekom mimo Allaha Đelešanu. Poput dove, upućivanja dove, e, upućivanja e, dove nekom mimo Allaha Đelešanu, poput teplanja plana nekome drugom mimo Allaha Đelešanu, zavjetovanje i tako dalje vrsta koje smo navodili od straha i, sličnih stvari. E, uglavnom, e, ono što, e, što smo mnoštvo primjera, znači koji su vezani za veliki širk, koji, se razkoji od malog širka u jednoj osnovnoj karakteristici, a to je da mali širk znači ne izvodi iz islama, nego umanjuje potpuni teologi umanjuje teuhid i narušava ga. I mali širk predstavlja po definiciji, kako ga definišu mnogi ženjaci, kaže uva vesile, to je širkel ekber. To je put, način, sredstvo koje vodi u veliki širk. I zbog toga je njegova opasnost. E, također ženjaci naglasili da je veliki širk, pardon, mali širk, da je on e, opasniji i veći grijeh od velikih grijeha. Nakon ovoga, znači, možemo, e, bitno je da navedemo e, i tek će se onda biti postati nam jasno stvar šta je to veliki širk, kada navedemo osnovne oblike vrste velikog širka. Učenjanska se govorili o velikom širku, do malom širku, govorili su da se on može podijeliti u nekoliko skupina, pa kažu, jel, ovaj, e, osnovna podjela, to je, kaže, širk zahir, znači, vidljivi, jasni širk, koji ispoljava jezikom i e, udovima tijela i kažu ima skriveni širk, skriveni mali širk. Pa ćemo e, u podijelu e, navesti i spomenuti neke primjere tog širka, da bi bilo jasno o čemu govorimo. <clears throat> Što se tiče ovog širka zahira, vidljivog širka koji se očituje na, jeziku i na udovima tijela, znači riječima i dijelom se radi, od osnovnih primjera koje učenjaci navode, je takozvani halif berilah, zaklinanje sa nečim mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što je došlo u hadisu, vjerodostojnom koji bilježi e, Tirmizi, bilježi ga Tirmizi i Hakim, Tirmizi ga cijeni dobrim i, i drugi učenjaci šelba vjerodostojnim, Hakim vjerodostojnim i tako dalje. Hadis vjerodostojnom u kojem je došlo kaže poslanik sallallahu alaihi sallam men halafi bi gajila lafe kad au ašreke. Ko se zakune za nečim mimo Allaha dželašanuhu, učinio je dijelo kufra ili širka. E, zanimljivo da mi imamo, ovaj, da imamo onu sačuvanu, sačuvanu onu povelju, kada je došao Mohamed El Fatih u Bosnu i Hercegovini, pa kada je, kada je osvojio Bosnu u Jajcu, kada je napisano povelju koja prava daje e, zateknutom narodu, narodu ovdje koji je živio, pa je u sklopu te povolje, to imamo zapisano, to možemo naći, se zaklinje, zaklinje se sa, sa nečim mimo Allaha ta. Između ostalog sa sabljom. I tri, četiri stvari koje, koje sa kojima se zaklinje mimo Allaha Naravno što predstavlja malo širke. Zanimljivo je kako to moglo doći jednog takvog velikana, e, sultana, halife i, i ovi naši preuzeli ovdje Uh, unutar islamske zajednice kada neko inauguracija da bude pogrejisan ovog i on se zaklinje tim istim stvarima. Prije zaklinje zgovara, zaklinje se sa nečim mimo Allah To je nevjerojatna stvar da, da, mogu, da možemo dopustiti, da mogu dopustiti vjerska institucija uh, i to ili rejs ili halifa i neko slično da mogu se zaklinjati sa nečim mimo Allah Želešana. Nevjerojatna stvar, da dešava se to u praksi. Pa ako neko nije jasno o, če, o kojoj znači o kojoj e, vrsti e, širka govorimo primjera klasična, znači, znači primjerom u praksi. Znači ovo je klasičan primjer e, tog malog širka, zaklinjanja sa nečim mimo Allaha subhanahu ta. Znači malog širka koji ne izvodi iz vjere, nego umanjuje i sredstvo i način koji vodi u veliki širk. To je znači prvi primjer, prva vrsta ili, ili primjer tog vidljivog malog širka. Druga vrsta je Eh, ovo govorimo u riječima i Druga vrsta je riječi maša Allah ošit. Eh, da neko kaže maša Allah i eh, maša znači ono što je htio Allah i, i ti ili neko drugi. Spoji sa, Allahovom voljom neku drugu, neko drugo stvorenje. I to je mali širk jer je to došlo u hadisu koji bilježi Nesaj, u vjerodoslovnom hadisu da je e, čovjek rekao poslaniku sallallahu alaihi wa sallam maša Allahu šit, pa kaže on rekao, e, kaže Al'teni lillahi nibda, zar si me učinio Allahu ravnom. Kul maša Allah wahde, reci maša Allah jedan jedini. Znači a se volja njegova jedina se izvršava i punjava. To je znači drugi primjer u riječima pravljenja malog širka. Također e, učenjaki navodi primjer, odnosno vrstu tog malog širka su riječi leula, u wa da nije bilo Allah i te i te osobe. A ispravno da se kaže, e, znači u jednom i drugom slučaju i u ovom znači, da se kaže Imaša Allah, zatim, zatim e, volja te i te osobe, ili da nije bilo Allaha, a zatim te i te osobe, to to stvorenja, ne bi bilo tako, ne bi se desilo tako dalje. Znači, gdje mora postati ta, taj takozvani e, tertib predoslijed. Znači, da je Allah Žešanu onaj e, čija se volja izvršava. Kao što je došlo u Koranskom ajdu. teša, ona ila ješa Allah rabbul alamin. Ono što vi htjeti nešto osim ono što Allah hoće. Gospoda svjetova. Uglavnom, znači, ova dva primjera je pojita u tome da se mora, znači, prvo reći e, e, znači, ono što Allah hoće i da nije bilo Allaha, a zatim da se doda to drugo stvorenje koje se spaja u kontekstu tih riječi. Znači, ovdje je riječ o malom širku u riječima, u izgovoru. Također imamo primjer ovaj, u praksi i za ovo. Ako misli da to, da su to, da samo navođenje nekakvih ovaj, hipotetičkih primjera ili nešto što je bilo, a ne imamo praksi, mi imamo praksi. Ja ću navesti to što je bilo praksi, a to bude večerašnje neko naravno pitanje. Vi znate da ima ona pjesma koju je peo Dino Merlin, u kojoj, je došlo riječi, ja bih se zvao, mrakom, da nije Alija. Pitanje ovdje da li je da li ovo potpada pod ovaj zabranjeni način govora koji je predstavljen mali širk, ja bi svjetlo zvao mrakom da te nije alija. Znači ovdje nije rečeno da, da nije Allaha i Alija, nego da te nije alija. I naravno da se ovim, ovom riječu, ovoj pjesmi mislilo na Aliju uh, Rahmetullahi Alejh, našeg naših predsjednika, iako je to poslije ovaj, demantovao sam Dino Merlin, misli da govori jednoj osobi koja je se žrtvovali, bila veliki borac i tako dalje. Uglavnom i dan danas se ova, ova pjesma sluša prilikom određene stranke koja kada se okupi, okupi i tako dalje. Nažal, ovdje pitanje, je sporno, je li sporno ovo, jesu sporne ove riječi? Je li potpada pod ovo zabranje pod ovo zabranjeno izgovaranje maša Allah i e, da nije, da, da nije Allaha i toga i toga? Pa, ko, ko ovaj, ko e, zna, misli da zna odgovor, budem poslije neka, nam odgovori na ovo pitanje. E, to je znači bilo, ovdje govorimo o vrstama e, malog širka koji su u riječima. A u dijelima imamo ono poznato kod nas također jako rašeno praksi, a to je e, lipsul halka ili halqa, znači nošenje, nošenje nekakvih narukvica, končića i sličnih stvari, neko si naučene, neko neku kajš nekakav ima i tome slično, neko, neko nosi od i tako dalje, ali ako to nosi sa uh, ubježenjem da to otklanja sibete i belaje, znači, e, i da pribavlja sreću i da čini zaštitu, to predstavlja mali širk. To predstavlja mali širk. Također da vrstati to malo širka u, u, u dijelima, zašto ovo predstavljam Mališić? reći pa dobro, ima tu dokaz, ima argument. Naravno, ovdje govorimo zato što je to došlo u, hadisima određenim. Poput hadisa, Mutefbun Ali bilježi ga Buhari muslim sva dva sahija u kojem je došlo da je od Ebu Bešira Ansarija, kaže da bili su Allahovim poslanikom sallallahu alaihi sallam jednom od njegovih putovanja, kaže pa je poslao poslao čovjeka Ela jebaka jenne fi rekabeti ba'irin kilade Kaže da ne ostavi, nikad ne ostavimo u vratovima, na vratovima e, deva e, te, e, te nekakve privjeske, narukvice, povodce koji su bili stavljani ili puti, a da se prekinu, da se ne unište, koji su bili stavljani sa ciljem zaštite životinje. Sa ciljem zaštite životinje su stavljali, stavljali devi na vrat. Hadis znači bilježi Buhari Muslim. Također imamo hadis poznati od Imrana ibn Husajna u kojem je došlo da je, e, da je poslanik sallahu alim selem vidio čovjeka koji je imao na ruci imao na ruci ovaj, narukvicu e, koja je bila je određene vrstom metala pa ga pitao šta je to pa kaže on minel vahine kaže to me štiti to me štiti od slabosti pa on rekao in ja'ha fa innaha la taziduka illa vahna, kaže, skini je, onda ti neće bolje, osim još više slabosti. Fa innaka lau law uh, mitta wa hiya alayka ma aflahte ebeda Ti ako bi umro sa njom ne bi ne bi uspio nikada. Uh, ovaj izbilježi ga ima Mahmed u svom, u svom usnedu. Uh, ne samo ima Mahmed bilježi ga i drugi uh, Ibn Mađe i Hakim Eh, Ibn Hibban, pa su ga tako cijelni Hakim, Ibn Hibban vjerodostojnim, eh, Zehebi također eh, vjerodostojnim i mnogi drugi. Mala ima, ima određene slabosti u ovom hadisu, ali, ali njegov značaj ispravno i tačno i mnogi znači mu hadisu ga privatni privatnim vjerodostojnim. Uglavnom ovo je opšte poznata stvar da, nošenje, stavljanje određenih privjesaka na ruku sa ciljem sa, sa ubjeđenjem to otlanja E, belaje i musibete, da, da donosi sreću, da to predstavlja mali širk. Slično tome, odnosno pod isti propis potpada nošenje zapisa i hamajja. tu je kod nas jako raširno da se ode određene osobi i ona nauči na, na, na te zapise ili hamajlije i one se nose e, oko ruke, oko struka, oko vrata i e, zavisi, neko nosi u novčaniku, neko nosi u odjeći i tako dalje. E, naravno, osnovni smisao nošenja tih hamalija da one štite, da štite osobu od, od određenih musibeta, belaja i da donose sreću i tako dalje. To mi znamo da je to kod nas jako rašireno, čak u ratu je bilo jako popularno prije što kine neku, neku akciju, neku, bitku, jel, ili na liniju, ovaj, bilo je popularno da se da, dođu, da nabave sebi hamali koji čuvaju, koji navodno čuvaju od, od sreće, od, od smrti, i tome slično. Da je zabranjeno hajli halije, dovoljna nam je hadis koji bilježi Davud, Ibn Nađe hakem Jak u svojim zbirkama u kojem je došlo da je Abdullah Sudara Sudar radijallahu Anbu, da je poslanik na alejhi rekao inne ne ruka o tamam wa shirkun zaista su uh, ruke u kojima ima u kojoj u kojoj nisu izvoljeni šartovi uh, dozvoljene ruke znači u kojima širka o temajim, a to su zapis talismani Obično se te e, vrste talismana su pravljeni djeci, da štite djecu, uvativale, a to su ljubavni zapisi, gdje se je hoće da, da, da supruga zavoli muža ili muž suprugu, pa se napravi. Sve te tri stvari koje spomenuti u Arizu kaže širkun, su širke. većina e, komentatora ovog Hadisa kaže da se tu misli na mali širke. Znači ova dva primjera koja smo naveli u dijelima malog širka, a to je znači nošenje ovih narukvica ili zapisa majlija sa ciljem otklanjanja, eh, otklanjanja musibeta i nevolja, to predstavlja mali širk. Ali kada predstavlja mali širk? Ovo je vrlo bitna stvar. Predstavlja mali širk onda kada je osoba ubijeđena da je Allah Želešanu učinio te stvari sebebom, razlogom otklanjanja belaja musibeta. A naravno ispravno Allah nije učinio te stvari niti narukvice, privjeske, niti, niti zapise. Znači, je ubijeđam da Allah šanu čini od njih, e, e, Allah, od Allah je to došlo da, one štite, kada je to ubijeđeno, onda je mali širke, Zato što to nije tačno, znači. Došlo u širijskim tekstovima da to nije dozvoljeno nositi, da se ne treba na to oslanjati i tako dalje. A, kada predstavlja veliki širk, kada je osoba ubijeđena da one same po sebi, znači sama po sebi ta i zapis sam po štiti od, od musibe, ili donosi sreću i tako dalje. Znači kada, kada je u to uvježeno, onda je to veliki širk. Mali je širk kada misli da je to Allah Žešanu učinio sebe, a ne da samo po sebi to čini. <clears throat> Znači, dosta smo naveli nekoliko primjera malog širka u riječima, kao što mi imala, naveli smo ova dva primjera u dijelima i ostalo je, ostalo druga vrsta širka, a to je širk hafi, a to je u stvari širk u, e, u namjerama, u nijetovima, poput rijaluka i sumaj. Rijaluk, e, naslovno riječi, e, arapske riječi ra, viđenje, gledanje, odnosno kada osoba radi neko dobro djelo sa nijetom i ciljem da je neko vidi, da vidi da ona to radi. Ne radi radi Allah Želešanu, Znači rade ono djelo sa kojim se približava Allahošanu, ga ne radi radi Žešanu, nego da bi ga neko vidio. Ili sum'a, da bi neko, nas od riječi seme, da, da se čuje, da neko čuje za njega da on radi, da se prenese. I, e, u tom dijelu znači čini određenu vrstu širka, a to je taj mali širk. Znači, e, ovdje ponavljam opet, znači, da u dijelima sa kojima se približava Allah Žešanu, e, on u tom dijelu ne radi ga čisto radi Allaha Đelešanuhu, nego radi toga da bi ga ljudi vidjeli da radi ili da bi čuli da on to radi. Poput jel da klasičnog da uljepšava namaz kada kada u kada pristup neki određeni ljudi kome je stalo da oni da on imaju lijepo mišljenje o njim. Ili daje sadaku sa ciljem da ljudi vidi da on daje sadaku. Ili e, zikri ili e, posti, uči Kur'an i tome slično E, sa ciljom da drugi ljudi vide da on to radi i da pohvala o tome da imaju lijepo mišljenje o njemu. Znači sve, e, koliko god tu ima u tom dijelu, znači koliko ima e, realuka ili sum'e, toliko je to dijelo na, okrnjeno i toliko je ono uronulo u taj mali širk. Pa po pitanju poništavanja ovog dijela, znači to je jedna malo krupnija mesela, kada dijelo, kada se pomiješa sa njim mali širk rijaluka, takozvani širka hafi, kada je to dijelo bat ili kao da ga nisi uradio, oko toga ima veliko razilaženje kućenjaka. Naravno, zašto, e, zašto ovaj čovjek, e, šerijski tekst oko toga da čovjek treba rad dobra djela samo radi laži ili žanu, a ne da je pomija radi, radi ljudi, da bi ga vidjeli i čuli, e, šerijski tekst je potom pitanju su jasni kod dan i oko toga nema potrebe da ih navodimo, poput ajeta فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَا رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Ko hoće da kane e, jerđu, da ko se nada susretu sa svojim gospodarom, neka radi dobro djelo i neka ne čini širk, neka ne pridružuje u tom ibadetu svome gospodaru nikoga. A, ovaj skriveni e, širk je spomenut također u hadisu koji bilježi Ahmed i bilježi ga Taberani i Berab u svom, u svojom sunne knjizi u kojem je došlo da je Panik sam rekao ahvafu ma ahafu alaikum aširkul asgar. Najviše čega se bojim za vas je, kaže, skriveni širk. Pa su mu rekli, ja, ja Rasulallah, ome širkul asgar, Allah šta je to, šta je to e, širk mali? Pa je on odgovorio, rija, kaže, to je rija, odnosno rijal, kako ga odnosno nas nazivaju, to je da osoba e, znači, kada radi dobro djelo, nastoji, e, radi ga zato da bi drugi vidjeli e, ili čuli da on radi to djelo. malo prije kažem, znači ima oko toga, znači čovjek može raditi, znači, a pazite u ovo, da se naruši, da se naruši nit i valjano dobrog djela može biti i sa druge strane, da čovjek radi dobro djelo radi neke dunjalučke koristi znači da obavlja hađ, da ide u borbu u džihad, da radi određena dobra djela koji su i badeti, radi ih, ali sa ciljem dunjaluka. Znači i to je e, vrsta e, koju koju ubrajaju u skriveni širk, jer narušavaju svoje dobro djelo koje radi. A mi smo prošli put navodili onaj hadijskoj bilježi u Versmu Sahihu, u kojem je sam se abdu dinar, neka je proklit, neka propadi rob dinara, se abdu dirhem i rob dirhema, e, dinar je zlati novac, srebrni novac, se abdul hamise, se abdul hamile, e, spominjali smo taj hadis i neka, neka prokletne propadne onaj koji robuje ovoj vrsti odjeće i svile, i da je radije, u indam juta sahit, ako mu se da, e, on je zadovoljan, ako ne dobije, on, on se naljuti i rasrdi. Uh, kaže Ibn Qayyim uh, u svojoj uh, svojoj džavabu kafi, kaže on širku fil iradat vanija. Kaže što se tiče šira u namjerama i nijetovima. Kaže, فَذَلِكَ الْبَحْرُ الَّذِي لَا سَاحِلَ لَهُ Kaže, to je more koje nema obale. وَقَلَّ مَنْ يَنْجُ مِنُ A malo je oni ko se može spasiti, ko se mogu spasiti od toga. فَمَنْ أَنَادَ بِعَمَلِهِ غَيْرَ وَجْهِ لَا وَنَوَا شَيْءٍ غَيْرَ تَقَرُبْ إِلَيْهِ طَلَبَ الْجَزَامَ طَلَبَ الْجَزَامِ مِنْهُ Kaže, onaj ko radi neko djelo. Ne radi Allaha, ili zanijetio je, zanijetio je sad nekim dijelom sa kojim se približuje, Allah žešan da se približi nekom drugom, nagrad od nečega drugog, nekoga drugog, kad ešre fi nijeti ovaj radi, učinio je širk u svom nijetu i svojoj namjeri. a kaže onda spominje šta je ihlas. Ihlas je to i to da, ove stvari ispolji samo prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Kad smo već kod ove teme govorimo, znači, e, zanimljiva je stvar e, da, je vrlo malo učenjaka pisalo o tome u stvari kada čovjek e, kada čovjek poremeti svoj nit učinio dobri djela, i naši ga mali širk. Znači, ne, čini dobro djelo čisto radi Allaha subhanahu wa ta'ala, kada mu je to djelo poništeno kada, kada se ono ne broji, kada je batil. O tome je zanimljivo, o tome je pisao u svom komentaru uh, onih uh, nebevih 42 hadisa u džami Lulum al u svojoj knjizi i jako, jako lijepo sudio po tom pitanju. Ne, nisam našao da neko, da neko tako lijepo obradio kao što on obradio to pitanje. Uh, odnosno on je pojasnio Govori o tome, znači, znači dijelo koje se radi mimo Allah, znači radi se, ne radi Allah, nego radi se e, nekom, nekom drugom Allah kad ima svoje aksame, ima svoje vrste. Pa je spomenuo te vrste, ovaj, pa kaže recimo ako dijelo se radi čisto samo radi Allaha subhanahu i to je osnova naravno. Kaže, međutim, nakon što uradi se to djelo, ljudi pohvale osobu. Pohvale osobu da je radi dobro djelo, da je E, pohvali go tom dijelu koje radi, da ne navodimo primjere. I onda se u njegovom srcu e, pojavi određeno zadovoljstvo što ga, što ga ljudi hvali. Da, onda, znači ono navio tu prvu vrstu. Da li, je time, da li je time narušeno njegovo djelo? Da li je time narušeno jedno djelo? Uglavnom Ibn navodi, kaže po ovom pitanju, kaže da ispravno je da on, da to nije narušilo njegovo dobro djelo. E, I da mu neće naštetiti, nego je to, kaže baš kao što u hadisu, koji bilježi muslim u svom sahihu od Abu Dharra, da je vjerovjesnik sallallahu sallam upitan o čovjeku, kaže Jamelu l'amele lillahi al hajri wa jahmeduhu nas alihi. Kaže čovjek radi djelo radi Allaha od dobrih djela. Kaže, onda ga ljudi hvale o tome. Pa je poslanik sallallahu sallam govorio, kaže, tilke ađilu bušra min. Kaže, to je vijest mu'minu. Kako dobra vijest? Za njegovo dobro djelo. Da je primjeno, da je nahajli i tako dalje. Tako da mu to ne može, da mu to neće naštetiti. Znači, ako nakon e, djelo koje uradio, samo radi Allah nakon toga ga ljudi hvali i on osjeti zadovoljstvo i drago zbog toga. To je e, jedna vrsta. Kaže, druga vrsta je to e, ovaj, da osoba radi, kaže, rija mahda. Šta znači, da znači? Znači, rijaluk, da, bude djelo koje radi, dodjelo, bilo namaz, post ili hađi ili svejedno koje djelo, radi ga samo radi toga da bi ga ljudi vidjeli. Ne radi ga radi lažešana. Pa kaže, uh, on znači, uh, ili zbog nekog dunjalčih stvari, čisto radi radi dunjalčih stvari. Kao što je stanje munafika. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ويذكرون الله إلا قليلا kaže, e, kada ustanu da klanjaju namaz, kada klanjaju namaz, ustaju lijeno, Juraun nas. Bitno je da njih vide ljudi, da bi ljudi vidjeli. Ola je koruna lajna kada ne spominje lađe, ono osim vrlo malo. To je znači dijelo munafika. E, to dijelo, znači, nema sumnje od toga, pa što kaže Veže, kaže la šeke. da muslim kaže ene muhabit, da je to dijelo, da je to dijelo patil, koje, koje radi čisto E, na znači, čisto radi toga da ga ljudi vidi ili radi neke čiste dunjaličke koristi, ne radi Lala šama. E, znači, pomenu se te dvije vrste. Treća vrsta koju spominje Ibn Režep, ona je ta e, koja, je, zanimljiva i sporna, ima određena stanja, a to je kada čovjek u osnovi, kaže, radi djelo, kaže, radi djelo Allaha Đelešanuhu i, kaže, od samog početka Šanu se vid. Znači, od, e, znači radi, od, znači počeo da radi umar međutim odmah mu se u samom početku pomiješao e, nije neki drugi. Također kaže ispravno je e, da, da je ovo djelo da je ono batil, da, da to djelo mu se ne broji, kada ga nije uradio. E, dokaz za to kaže hadis, poznat hadis koji bilježi muslim svom sahiju da buhoreire, jakulu Allahu tabaraka kadala, ana agna šuraka i min e, ani Kaže, ja sam najbogatiji i najneovisniji od tog da mi se čini širk, da mi se neko pridruži. Men amile amenem, ešreke fihi ma'i gajri ko uradi djelo i učini širk, pridruži meni nekog drugog, tarektuhu vaša vaše šarikehu, va širkehu. Kaže, ostavio sam i, i, i taj širk, i tome koga je pridružio meni u tom djelu. Što ukazuje, znači, da činjenje od samog početka djela da je da je da ono poništava djela. E, ova sljedeća kategorija, to je ono oko imamo i kada govori negdje, kada kažu razilaž da li se ono dijelo koje imaš, ima rijaluka, da li, se, je bat ili nije bat, to se odnosi na sljedeće stanje, a to je da osoba znači u osnovi počne radi dobro djelo, pa nakon određenog, vjera, nakon određenog vremena pomiješa mu se nije rijaka. Znači u osnovi je krenuo da radi dobro djelo, pa mu se poslije toga pomiješa, e, pomiješa e, drugi nijet, pomiješa drugi nijet. Iz određene razloga, da li što dođe u takvu situaciju, tako dalje, ili šeitano dođe, priđe mu, pa, pa mu e, došapne nešto, pa on skrene u svojim mislima i pomiješa svoj nijet. E sad kaže, jedan kaže, kaže ako on u samom startu, kad mu se pojavi, naruši taj nijet, otkloni osobe taj nijet, i vrati se na ono, onaj normalni nije da to da je laž ili šanuhu, kaže, e, kaže ispravno kaže da mu, da mu, taj rijal koji je na trenutak ušao da mu ne šteti dobro djelo. Međutim, kaže, on ako se prepusti tom pogrešnom nijetu, tom rijalku, da li mu se poništava djelo i završi do kraja, znači, pomiješamo se prepusti sa tom rijaluku i završi djelo na tome na tom rijalku. A, a od samog početka počeo ga radi samo radi Allah E sad kaže, da li mu se to djelo, da li mu se poništava, da li mu šteti taj rijalog, kaže, ili mu ne šteti, oko toga imamo, kaže, veliko razilaženje učenjaka Selefa. A, I on je spomenuo, znači imamo poznat razilaženje dva stava učenjaka, jedni kažu da se poništava, a, druga skupina, skupina učenjaka poput imama Ahmeda i Džerira Taberija, Eh, Hasan el Basrija i mnogi drugi učenjaka smatra, kaže, la jebtulu amalu ubidale, kaže, time mu nije poništeno djelo. Nije mu poništeno djelo. Dok imamo treće mišljenje, možemo reći, a to je kojom naginje Ibn a on kaže, u stvari, kaže, od vrste djela. Zašto, kako kaže od vrste djela? I kaže, čak, i kaže on tome nagio i u taberi, a to je, kaže, zavisi kakva vrsta djela. Kaže, ako je to djelo i badet koji se radi, ako se njegov početak eh, spojen sa njegovim završetkom, kako poput namaza, znači. Ne može se namaz izdvojiti, kaže jedan reka i klanju radi Allaha, drugi klanju radi, ljudi. Kaže ovaj jedan se privata, ovaj ne privata, znači. Ne, e, znači to je nemoguće, znači namaz je jedan kompletan ibadet. Post je kompletan ibadet, jedan dan posta. Hađ je kompletan ibadet. Znači povezano od početka do kraja. Znači a, ovo razilaženje se odnosi na ovo djela. Ovo razilaženje koje smo prije odnosi se na ovo djelo. A što se tiče onog koji, se, e, znači, koji su i ali, se, ali su oni, e, znači, mogu se podijeliti na dijelove, poput učenja Korana. Čovjek uči nekoliko ajeta, uči nekoliko stranica i sve to se može podijeliti, ne odvoje, ne povezano jedno s drugim. Poput davanja, udjelivanja i mjetka, se ovdje danas udjeli, sutra udjeli, poslije toga zikri. E, zikri deset puta, zikri koji radi Allah a onda 20 zikrova radi nekog drugog. Znači ono što je neko nekog drugog, se, znači to su odvojeni ibadeti, mogu se odvojiti, to hoće da kaže režim. Pa kaže ispravno ovdje da ti odvojeni ibadeti koji mogu podijeliti, da ono što je činio a, radi rijaloka, radi nekog drugog miva Allah šanu, da mu se to poništava. A ovo što je radio da da mu, da mu se naravno prihvata. A ono oko čega su ženaci razilaze, a to je znači onaj ibadet koji je od početka do kraja povezan, ne može se podijeliti u dijelo. A to je namaz, post, i tome slično. E, tako znači da je e, po pitanju znači on nagio stavu, ono na čemu je skupina učenjaka, to je da mu se poništava sa tim rijalom, ako, ako dođe u toku činjenja tog dijela. Zanimljivo ovdje imamo još jednu, jednu vrstu ovih dijela kad se pomiješa, kad poremeti e, nije tu njemu, a to je recimo da čovjek radi određeni dobro djelo, a onda mu se pomiješa, e, pomiješa neki drugi nijet koji nije rija, rijalk. Ne radi što radi ljudi, nego recimo radi neke, e, neke koristi dunjalučke u kojima, za koje je došlo šarijeskim tekstom da je dozvoljeno raditi. Primjer toga čovjek odi u džihad i naravno ovo e, da čovjek kad odi u džihad bori radi, radi Allah Međutim, spoji drugi nije da uzme ratni plijen. Ujedno sa džihadom da uzme ratni plijen, što dozvoljeno. Ratni plijen da uzme dozvoljeno. Da ne odimo dome za to. Da li mu je sa uzimanjem ratnog plina umanjen nijet? Osoba ode na hađ i onda ima namjer u toku hađa da ih obrnije trgovinu. A dozvoljno da se bavi trgovinu u toku hađa. Na osnovu nas su suri hađa. Znači time je znači, narušio nešto, neku dunjalačku korist sa, tom trgovinom. E, e, drugi primjer toga je recimo ljudi koji se bave poučavanjem Kur'ana, teđvidu ili hipsu i tako dalje. Drugi ljudi poučavaju. Ili ovi što radi, e, recimo prenose, što na naplaćuju što radi kao e, nastavnici, profesori, prede šerijesko znanje i uzimaju platu za to. I naravno e, ima tu nije da zarade na tome. Znači to je jasno kod dan. A sad, e, po ispravnom stavu učenjaka ima je to dozvoljeno. je naplati to vrijeme koje utroši na tom mjestu. Također imam koji klanja i dobija za to platu. Moezin koji, koji uči jezan i dobija za to nadoknadu. Znači, sa tim ibadetom je pomiješao neku dunjačku korist, koju je ispravno stav učenjaka dozvoljeno uzeti jer naplaćuje tu vrijeme koje utroši na tome. Ne govorimo ovdje, znači ovdje nekom se ubaci pa dobro onda je učenje Korana umrli, ne, učenje Korana umrli druga priča, znači ne, potpada pod ovu skupinu. Znači govorimo o, e, dobrim dijelima, propisani, radiši, međutim došlo u šerijskim tekstovima da je dozvoljeno uzeti neku e, dunjačku materiju nadoknadu dok se to radi to djelo. Da li je uzimanjem te dozvoljene donjačke nadoknade uga umanjena vrijednost tog djela? E, ovdje ovdje spomenuo, i to je zanimljivo i to je ispravno, e, da u stvari da se umanjuje takvo, tim osobama, da se umanjuje nagrada shodno onoliko koliko, koliko se e, prepuste, e, koliko uzmu na uštrb, na tog djela dunjaličku korist. On je naveo hadis od dokaz tome od Abdullah Amra koji bilježi muslim u svom sahihu, kaže inel guzate da hanimu ganimeten thulu sej eđrihim. Kaže guzatu gazije. Oni borci na lavom putu. Kaže kada hanimu ganimeten, kada uzmu radni plin. Kaže thulu te eđrihim. Ubrzali su sebi dvije trećine nagrade. Znači, ostala njima koliko? Jedna trećina njima ostala ostala njima jedna trećina. A ubrzali su sebi, ubrzali su sebi znači dvije trećine. Fa ilem jagnemu, kaže šeja, e, temme lehumežu. Ako kaže ništa ne uzmu kao ratni plijen, imaju potpunu nagradu. E, analogno ovome, i druga djela, ovo je došlo za one koji idu u džihad, dozvoljno da uzmu plijen. Također ova druga djela koja smo mi naveli, znači, koli, e, Anodno tome, znači i njima je umanjena nagrada shodno onoliko koliko uzimaju koliko uzimaju e, znači, e, od dunjalučke koristi koji imaju dok radi to dobro Ali dozvoljeno, ono je bitno ovdje da im dozvoljeno. I time, se, ne poništava potpuno nagrada niti ima u tome širka. E, to je otprilike, znači, ukratko rezime ono što spominuje država, jako zanimljivo pitanje, jako je bitno, rijetko se može nagdje naći neko to obrađivao, pogotovo ovako detalje. E, sljedeće što, što nam dolazi, a to je mali kufr. Znači, ovo bili neki osnovni primjer malog širka i navodili smo i ovaj, govorili smo put razlike između velikog i malog širka. E, rekli smo, velik širk izvodi iz, iz milleta, iz islama, a mali širk ne izvodi. Veliki, e, veliki širk koga čini i umre, a ne učini teobu, znači vječno će biti u vatri ženevsko, a ona učini mali širk neće biti ako umri na bez pokajanja neće biti vječno u kod koji kažnja. Također, e, e, veliki širk čini, poništavaju mu se sva njegova dijela, za razliku od malog širka gdje se poništava samo onoliko koliko je poništava se ono dijelo koje, koje, sa kojim je pomiješan e, mali širk. Ili su odnovu, kako smo prije govorili, to razilaženje kada se poništava, poništava djelo zbog malog širka. Sada pređemo na mali kufr već sam spomenuo, znači govorili smo o temi velikog kufra, spomenuo sam vrste velikog kufra, poput eh, kufra tekriba, kufra eh, džuhuda, znači eh, kufra utjerivanja u laž, negiranja poslanstva i istinitosti islama, kufr iba, ostikbar, kufra znači odbijanja i oholosti, kufr šeka kufr sumnje, kufr i to je okretanje od, od haka o i kufr nifaka, a to je kufr munafikluka. Te vrste, to su vrke, vrste velikog širka, velikog kufra, pardon. Ostalo nam ono, znači da spominjemo vrste malog kufra. E, Ovih vrsta ima jako mnogo. Ja što da svaku spominjem, da spominjem e, po neki argument za nju. E, mali kufr je onaj kufr koji la juhuđ ne izvodi iz Mirleta, iz islama. E, I zato ga učinjaci nazivaju kufr ameli. To je kaže kufr u djelu, a ne u uvjerenju. Definicija njegova kaže e, kufr e, asgar e, kaže huve dhunub eleti varade tesmijetuha fil kitabi wa sunneti kufra wa hije la tesilu ila hadil kufril akbar kaže to su grijesi koji se radi za koje je došlo u šerijaskim tekstovima Kur'ana i Suneta da su nazvani kufrom ali ne, nisu došli na stepen velikog kufra koji izvodi iz islama. Znači, to je definicija, e, definicija malog kufra. E, primjera malog kufra je sljedeći, Ja ću krenuti nekim redu slijedom, pa e, i argumente za svaki od njih. Prvi primjer, a to je pitalo muslim, borba, ratovanje protiv muslimana, ili katlu muslim, ili ubijanje muslimana Kao, do, kao došlo, što je došlo pred osnovu hadisu Buhari i muslima, koji kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, kaže si babu muslimi fusuk, wa qitaluhu kufr. Vrijeđanje, psovanje muslimana je grijeh, wa qitaluhu kufr. A borba protiv njega je kufr. Znači, ovom hadisu je nazvano da je boriti se, ratovati protiv muslimana kufr. Također imamo u kuranskim ajetima وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ubije mu'mina, muslimana, namjerno i nabrano nastavka ajeta koju sve ima kaznu, da će biti u dženemu, da će biti alšan, da na njeg i tako dalje, nabrano 4-5 e, e, vrsta kazni e, pojenta ovdje znači da je došla strašna prijetnja od onog ko ubije muslimana. A ovdje je nazvano da je to kufr. Ili u hadisu također koji bilježi Buhari, muslim zva dva sahija, kaže la terđi u ba'di fara nemojte se vratiti, kaže poslanik nemojte se vratiti nakon mene da budete kao kafiri. Jadribu badukum riqabeba, da jedni drugima udarate vratove, odnosno da jedni drugi ubijate. Znači, došla nabrana. Ali pojente u hadisu da je nazvao kaže, e, nemojte se vratiti nakon mene u stanje kafira, kufara, da budete poput kafira. Šta je osobina tih kafira? Da jedni drugi ubijaju. Znači u tom hadisu je nazvano da, da musliman, da ubije muslimana, da je to dijelo kufra. A mi malo prije kažemo, znači govorimo o malom kufru koji ne izvodi iz islama. Pa će neko reći, pa dobro, e, kako znamo da ovo izvodi iz islama? Znamo na osnovu drugih šerijatskih tekstova u kojima je došlo također da ubijanje da muslimana da muslimane bori protiv muslimana, da u tim šerijskim tekstima opisano da to nije izvelo iz islama. Poput ajeta, ja amenu, kutiba na kisasu fil u vjernici propisano vam je kisas, odmazda za ubijene. A onda u nastavku kaže femen ufije lehu min ehihi šeiman. Nakon, e, nakon što ubije muslimana. pa kaže ako bude oprošte, ako, ako oni oprosti svome bratu, Kojim bratu? Nazvan je ovaj što ubio muslimana bratom. Kad ti baom bi rufi odavno da ili sam. Nazvan je ona što je ubio, nazvan je da se njemu oprosti, da se priježe preko tog ubijstva koje je učinio. Ako ga nazvan bratom, znači da je musliman. Također u kuranskom metu suru Hođerat, vojim taj fasli Ako se dvije, e, kaže, dvije skupine od mu'mina sukobe, ratuju, ubijaju se, fasli bejnehum. Kaže, e, izmirite stanje među njima, pomirite ih što znači da su nazvani e, obe rati jednom i drugi, nije bitno ko je u pravu, ko, nije, čini zulum e, e, kome, nego bitno da su nazvani, da su, da tu skupine mumina ili u nastavku poslije ga aj poslije toga rihnem i fasu Zaista su samo mumini braća, pa popravite stanje među, vašom braćom. Što, ovi zadnji ovi argumenti što se navio, znači ukazuju na to da, da borba muslimana protiv muslimana, ubistvo muslimana Pozivam i drugom muslimanda da to nije dijelo kufra koje izvodi iz islama. Jesu li grih? Jedan od najvećih grihova. Ali ne izvodi iz islama. I zato ga učenjaci svrstavaju u mali kufr. E, drugi primjer, sljedeći primjer malog kufra je onaj poznati hadis tefeku na lehi u kojem kaže poslanik sam sallam Men qala li Ko kaže, kaže svome bratu, ja kafir, o kafire. Kaže, jerđiju ila ehadihima. Ko kaže smo bratu ovu kafir, kaže, vraća se taj riječ nekom od njih dvojci. Koja je riječ? Kufra. Jedna od njih dvojci je kafir. Znači, u ovom, u ovom hadisu, nazvano, znači da je reč nekom da je keafir od muslimana, a on nije kafir, da se kufr vraća na jednog od njih dvojci. Ako on nije kafir, vraća se ono što je rekao. Ako on kafir, je kafir. E, naravno, s hadisom se želi, e, želi e, da, se, da se kaže koliko je opasno i strašno da se upozori na to da musliman muslimana naziva kafirom. Ispravno da tumačimo hadisa da to ne znači ako musliman kaže muslimanu da je kafir, a ovaj stvarno nije kafir, da ovaj koji je rekao da on je kafir. Nego ovo samo došlo upozorenje. I učenjaci ubrajaju ovaj dio, ubrajaju u mali kufr. Izgo, reći drugom muslimanu kafir i ta se riječ vraća, e, ide na tebi ili, e, na, na tebi koji su izgovorili na njega i nazvana je kufrom, da to je da to mali kufr, a ne kufr koji izvodi iz islama. Ovim ne želimo da omalavažimo tu, stvar. Govorimo da li izvodi islama ili ne izvodi islama i zašto je mali kufr. Sljedeći primjer, e, dijela u kojima je došlo da su nazvane da ko učini to djelo da je to kufr, a ne izvodi iz islama, nego je to mali kufr, to je primjer ono što imamo, jel, onu temu, jel, ovaj, uzimanje prezima, da žena uzme prezimu svojim muževa, u stvaru tim hadisima došlo ko, pripiše sebi lažno porijeklo. Došlo nekoliko hadisa u tom kontekstu. Poput e, hadisa mu tefakom dugi hadis kaže, nema čovjeka koji pripiše svoje porijeklo nekom drugom mimo svoga oca, a on to zna namjerno, svjesno, a da nije učinio djelo kufra. Nazvano djelo kufra ko, ko sebi lažno pripiše porijeklo nekom. E, ko, e, kaže, ko pripiše e, poroci koji pripada, da pripada njoj, a ne pripada, kaže, neka sebi pripremi mjesto u džehennemu, u vatri. Ali smo tefkunali. Ili ne buhureri, kaže, ne odvrate se od vaših očeva, ne odričite se od vaših očeva, naravno pripisujući neko drugo porijeklo, kaže, ko se odriče od svoga oca, ta je učinio djelo kufra. Ili u hadisu od sada, ibn se je Bekrete, kaže, ko pripiše svoje porijeklo nekom mimo svoga oca, a zna da mu to nije otac, kaže general e, e, mu je zabranjen. Znači, ovo su strašne prijetnje i da je to dijelo nazvano kufrom. Međutim, ispravno je da to dijelo znači, nije kufr koji izvodi iz islama, nego je to mali kufr. Naravno, pod ovo pitanje potpada i ono, e, i ono da, žena uzima rezime od svoga muža, jer time se pripisuje njegovoj poroci, njegovom porijeklu, a ona jel, ima svoje porijeklo, ima, ima svoju porodcu od koje je i ispravno znači da, da se ovi šeri tekstovi odnose na to stanje. Sljedeći primjer e, e dijela e, grijeha za koji su nazvani počinio e, počinioci da čini dijelo kufra, a ne izvodi islam, nego su mali kufr, to je recimo ovaj, ono što smo naveli malo prije. Men halife bi gajri la, kad kefara vaše, ko se zakune neće mimo laže, šanu čini kufr ili širk. Nazvano je kufrom, širkom, tom hadisu, vjerodostojno. Također peti primjer je ono što imamo hadisu uh, koji bilježi muslim u svome sahihu uh, u kojem je došlo, kaže e, Ithnani fin je huma bihi, Kaže, dvije stvari uh, kod ljudi u njima je kufr. U radnjama njima. Koji je ta'nu fil ensab da neko omalovažava i smijava tuđe porijeklo i kaže on jahatu al meid E, naricanje nad umrlim. Znači, naricanje nad umrlim i e, vrijeđanje i smijavanje sa nečim porijeklom nazvano su dijelima kufra. Ali ispravno da jedno i drugo znači, ne izvodi iz islama, iako su nazvani kufra. Sljedeći primjer je toga, ono, koji imamo, veliko razvijedanje Kućenjaka, a to je Tareku Salah, ona koji ostavi namaz. Došlo u hadisu ono, ben rađu da va širki, Tareku Salah. Kaže, između čovjeka kufra i širka je ostavljanje namaza. Međutim, mi znamo da ima veliko razina kućnjaka e, oko e, rukna islama, da li je ostavljena namaza kufru izvod islama ili izvod islama, što je poznato razilaženje, ali kod onih učenjaka koji smatraju da je ostavljena namaza e, osobi koja potvrđuje da je namaz važiv, međutim ne klanja ga, koji kažu da ga to djelo ne izvodi iz islama, oni kažu da ovaj hadis, da se sa njim misli na kufr na kufr u dijelu, a ne, u, a ne na kufr koji izvodi iz islama. Druga skupina smatra da, da ovaj hadis ukazuje, ukazuje da ga izvodi iz islama. Uglavnom poznato razliježno kod toga. I e, osma vrsta e, e dijela koje je nazvano, ili imamo i deveto, koje je nazvano, e, da je nazvano kufrom, a ne izvodi iz islama, to je ona poznato vezano za žena, to je kufran al-ashir, Kufran šir, to znači negiranje dobročinstva. A šir, e, učenjac šir u stvari zauč, znači negiranje dobročinstva muža. A to se dešava od strani žena, u hadismu tako da je došlo. E, u jednodušem hadisu koji se desio prilikom pomračenja sunca, između ostalog hadisu je to došlo pri kraju hadisa, kaže Reitu ektere e, ehliha nisa. Vidio sam, poslaniku sallallahu prikazan je prikazan je džehennem prilikom klanjanja namaza, prilikom pomoćenja sunca, kaže i vidio sam da je većina stanovnika džehennema da su žene. Kalu e, bime ja Rasulak, upitan je zašto Allah poslaniće, zašto su većina stanovnika e, džehennema žene, kaže on je, kaže e, bi kufri ne zbog njihovog kufra, kaže. Pa ga upitan, kaže, jak forna bila, kaže, jer to ne čini kufr Allahu Đelešanu, a on im odgovor ka jakfurnel ašir, o jakfurnel ihsan. Kaže, e, čini je kufr, odnosno nezahvalnost prema mužu i prema njegovom dobročinstvu. Lau ahsente ila ihda hunne dahr kullahu thumma e, ra'at minke še'a qalet ma ra'itu minke khayran qat. Kaže, kada bi Kaže, kada bi e, ti njoj činio dobročinstvo nekoj od njih, ženama, misli suprugama, kad bi činio dobročinstvo der, znači čitavo vrijeme, kulehu, a zatim ona nakon toga vidi kod tebe nešto što se njoj ne sviđa. Nešto si uratio, zabranio i tome slično, ili pogriješio, onda ona tebi kaže, mare, ej, tu minke hajre, kad nisam od tebe vidjela nikad nikakvu hajre. I nazvano je ovo djelom nazvano je ovo djelo, a ovaj ovo je zaista hadis, ovo je, ovo je, možemo ga nazvati, jel, je, ovaj, kako se kaže, ono, ono, nekim nadnarodnim hadisom koji, koji, koji zaista stvarno stanje koje postoji u stvarnosti kod žene, jer to činjenica to, to ovaj, te karakteristike, karakteristike eh, rijetko žena da se spasi, da se sačuva, iako znaju za hadisti čuvi i tako dalje, međutim praksi je nešto drugačije. Eh, uglavnom, Međutim, kufr negiranja dobročinstva. Znači, ne ono kufr koji izvodi iz islama. Također imamo kufr uh, nijame, negiranje blagodati od Allaha Đelšanu, pa imamo kuranskom ajetu Vodar Allahum zrna qarijatan kanet aminetan mutma'inne jetiha rizkuha rabadu min me kane. Kaže, uh, Allah Đelšanu navodi primjer uh, mjesta, grada, sela, kaže, uh, koje, koje, su, koje je bilo sigurno, živjelo u sigurnosti, Allah Đelšanu dao je risk kaže u izobilju sa svih strana keferet bi enhumillah kaže pa su učinili kufr u Allahu blagodat znači tako stavili vjeru, stavili vjeru tako dalje slijedjenje vjerovjesnika uglavnom u ovim šerijaskim e, znači ovim primjerima ili šerijaskim tekstovima naveli smo nekih otprilike otprilike sam naveli nekih osam primjera osam primjera za djela za, za djela koja su nazvana kufrom a ne izvode iz islama, osim ovo za što ima veliko razredanje počinjaka. Znači, navodili smo šta? Znači, e, borba muslimana protiv muslimana, da nazvam. Pa e, drugo je bilo da, da musliman kaže drugom muslimanu o kjafire. Treće je bilo e, pripisivanje porijekla nekom drugom mimo svoga oca. Četvrto je bilo da se zakune neće mimo lađešan ni to je nazvano kufrom. Peto smo rekli, to je izmjavanje sa nečim porijeklom. Šesto, naricanje nad umrlim. Sedmo, znači osam namaza kroz imali i osmo e, negiranje dobročinstva prema muž strane žene i, da e, i možemo reći o e, kufr, negiranje, blagodati od strane Allah Želšanu. Onda što neko reći, pa dobro, kako da razumijemo ove šerijaske tekstove? Razumijem tako kao što Ibn, Ređer, Ibn pardon, spomni u svojoj, legendarnoj knjizi, Fethul Bari, kako razumijete ove šerijaske tekstove kojima neko dijelo neki grije nazva kufrom. Kaže prvo, e, prvo je ovo što mi govorimo večeras, a prvo je kaže da, ovo što je nazvano kufrom, da to se misli na kufr u dijelu kufr ameli. A kaže ne kufrom koji izvodi iz znači e, kufr u djelu, a ne u uvjerenju. Drugo kaže, a to je kaže drugo tumačenje, da su u stvari ovo što je nazvano u e, za, ova djela, da su kufr, kaže to je nazvano tako zbog velike i strašne opomene onima koji čini ta E, treće tumačenje, jer to kaže da ova djela, sve koja smo spomenuli, da su nazvane kufrom, da oni mogu biti kufr koji izvode islama kad? Kaže, kada se ohalali ono što se radi u njima. Kada osoba halali krv muslimana i, e, i smatra da mu je halal da ubija muslimana, znači, i učini to djelo sa time izlazi iz islama. E, Četvrto tumačenje kaže da se misli na, na e, četvrto e, tumačenje ovih, ovih širijskih kaže da se misli na kufr u jezičkom smislu. Kako jezičkom smislu? E, kefer u arabskom znači bata, nešto prekriti. Prekriti, zato su nazvani oni siju, sijači su nazvani kafir, kuranski majtima, Oni koji si u zemlji, nešto nazvani kafirima, zašto? Zato što oni stavljaju zrno u zemlju i prekrivaju ga zemlju. Prekrivaju, znači, ono, ono i tako isto kufr kaže, nazvan je tim imenom zbog razloga, zato što osoba koja učini kufr sa tim dijelom koji su nazvani kufrom prekriva svoj iman. S tim da ovi ne izlazi iz islama. Sa ovim dijelima koje rade, ovim dijelima koje su zabranjene, znači prekriva se njihov iman i zato je nazvano kufrom, a ne zato što izvodi iz islama. I je još neka druga tumačenja koja su manje više su bitna. E, I s ovim smo mi završili ono što je bilo kod mene planirano navedem od osnovnih primjera malog širka i, i, malog e, kofra. Molim Žešanu poveća fik u vjeri i da nas učini bogobojanijim i uh, istrajnijim i boljim, iskrenim uh, vjernicima, sljedbenicima. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. لا تسل عنا سبي سل بقايا الكتب عن قصور لم تزل